Lavdat e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, në takimin e kaluar kemi paralajmëruar se cikli i radhës i ligjëratave tona do të jetë i fokusuar në xhuzin e 29. Pjesa 29 e Kur'anit dhe kemi thënë se kjo për disa arsye. Ky xhuz i ka 11 sure dhe kemi bërë një shetitje kështu të shpejtë kalimthi mbi këto sure për të prezentuar temat kryesore dhe rrjedhën e derseve ka do të shkojnë inshallah. Dhe surja e parë e xhuzit njëzet e nëntë është surja El Mulk. Andaj do të fillojmë sonte inshallah me komentimin e surës El Mulk dhe pastaj me radhë kështu deri në fund inshallah. Natyra e komentit të surave nuk do të jetë detajizim i çdo fjale dhe çdo ajeti, mirëpo edhe jo trajtim formal ose sipërfaqësor, mes kësaj e asaj. Do të mundohemi më shumë që të marrim udhëzime kuranore praktike për jetën, udhëzime që përmirësojnë gjendjen tonë, raportin me Allahun tebareke ue teala, udhëzime që na këndellin për të pa ka duhet shkuar, kuptime të cilat realisht duhet t'i kemi dhe mbi to të ndërtojmë edhe organizimin e jetës tonë në përgjithësi. Surja Al-Mulk i ka 30 ajete. Dhe kështu janë të pajtimit gjithë ulemat e tefsirit për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur se i ka 30 ajete. Është një sure që i ka vlera të shumta. Normalisht çdo sure e Kuranit është e vlefshme. Por ka disa sure që i kanë disa specifika pak më ndryshe se të tjerat, janë më të veçanta. Çdo ajet është i madh, mirëpo Ajetul Kursi është ajeti ma i madh. Çdo sure ka peshë, por surja Ikhlas është ma e veçantë, e kështu me radhë. Prandaj dijetarët e kanë përmendur se edhe fjalët e Allahut Azze ue xhel, domethënë, e mbivlerësojnë njëra-tjetrën, janë ma në kuptim të vlerës dhe të kuptimit ma të mëdhaja. Për shembull, fjalët e Allahut azza xhel në Kur'an, ku Allahu lavdëron vetën e tij, janë më të mëdhaja se fjalët ku Allahu përcjell thëniet e faraonit dhe të iblisit për shembull. Edhe pse ato janë fjalët e Allahut, ngase Allahu i ka përmendur, mirëpo, në kuptim përgjithshëm dua të them që ka disa sure, disa ajete, disa fjalë që janë më të vlefshme në kuptim të rëndësisë, porosisë sesa disa të tjera. Prandaj edhe sura Al-Mulk i ka disa specifika që janë përmendur në udhëzimet e shariatit. Dhe normalisht vlerën e sureve dhe se kjo surë është e vlefshme për këtë ose për atë, kryesisht duhet me marr nga udhëzimet e shpalljes. ose nga fjala e Allahut xhalla xhelaluhu ose nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ka drejt askush që ta konsideron ndonjë ajet apo sure më të vlefshme se tjetrën pa argument. E për suren Mulk kemi argumente të shumta ku ndër to është hadithi që e transmeton Tirmidhiu dhe Ahmedi, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, një sure ka ndërmjetësuar për një njeri e që i ka 30 ajete, ka ndërmjetësuar për një njeri deri sa Allahu ia ka falë mëkatet. Kush është ky njeri? Një nga sahabët e pejgamberit alaihi salatu wasalam e ka lexuar shpesh surën Mulk. E ka dashtë. Dhe Allahu xhallahu ka bërë që kjo surë me ndërmjetësu tek Allahu për të, derisa Allahu ia ka falë mëkatet. Gjithashtu të ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam për surën El Mulk, se ajo është Është sure, domethënë, mbrojtëse dhe është shpëtimtare, shpëtuese. Edhe të mbron, edhe të shpëton. Të shpëton nga dënimi në varr. Ka thënë pejgamberi alejhi selam, sikurse transmeton Tirmidhiu, dhe Shejh Albani thotë hadithi është sahih. E ka pas zakon pejgamberi alejhi selam që këtë sure me lexu çdo natë para gjumit dhe e ka preferu dhe rekomandu që të lexohet çdo natë. Andaj një sure të lexohet çdo natë edhe ka këtë efekt të mbrojtjes e të shpëtimit e të udhëzimit, pa dyshim se qenka diçka e veçantë. Dhe qenka diçka që pa dyshim këtë surë e bën interesante dhe atraktive dhe tërheqëse për neve. Deri sa të fut në xhenet. Andaj ka pas zakon Ibn Abbasi kësaj sure me qujt muxhadile, pse? Nga se roli i saj është lexuesin e shpeshtë të saj, shoqëruesin e kësaj sure me e mbrojt para Allahut tebareke ve teala edhe me ndërmjetësu tek Allahu për të aftë. Mi po emri më i njohur i kësaj sure është sura El Mulk. El Mulk Domthon në përkthim nënkupton pushtetin. Mulk është pushteti. Mulk është edhe domthon lloj mbretnie. Andaj mbreti quhet El Melik, ndërsa ajo që ai e zotnon dhe e ka nën mbretni të tij quhet Mulk. Andaj Allahu xhel-le xhelaluhu është Malikul Mulk. Sikurse Allahu thot në suren Al-Imran, domthon Allahu është Malikul Mulk. Tu'til mulke men tesha. O Zot ti je ai që në dorën tënde është i tërë pushteti. Ti jep kujt don dhe ja merr kujt don. Prandaj kjo është sura e pushtetit apo. Dhe sure, nëse kishim drejt me thonë sure e mbretnis, flet për mbretin dhe flet për mbretnin, flet për sunduesin dhe flet për sundimin dhe pushtetin e tij. Kjo sure kështu i ka kryesisht temat e saj. Dhe kisha pas qëndru në emrin e kësaj që pastaj të zhvillojnë edhe trajtimet e mëtutjeshme të kësaj sureje, ngase është e rëndësishme. Prandaj emri i saj është thash El Mulk. Ky emri kryesor i surës është Mulk, i ka 30 ajete apo. Kjo sure fillon interesant dhe sa herë Allahu xhel-le ve ala të ndërullazër Po, nga ngjarjet më të mdhaja, nuk ka ngjarje në tokë të ngjashme si Israja dhe Miraxhi. Është e veçantë. Asnjë pejgamber s'ka pas Isra dhe Miraxh. I vetmi ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur don Allahu me na rrëfy për Isra dhe Miraxh, çka thot? Subhana. E fillon me subhana, domthon ka lidhje subhana edhe ngjarja. Shikoni suren Kehf. Flet për ngjarjen e madhe. Cila është ngjarja e madhe? Zbritja e Kur'anit. Prandaj fillon me Elhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Falënderimi qoftë Allahut që ka zbrit robit të tij librin el kitabe. Gjithashtu kur flet për librin thotë tebarake alladhi nazzala ala abdihi alfurqana. Tebarake ai që ja ka zbrit robit tij furqanin. Shikoni subhanallah vëllezër çdo shprehje në Kur'an është e mrekullueshme. Ju kam thënë takimin e kaluar. Komenti i shprehjeve është shumë i rëndësishëm njëjtë sikurse komenti i fjalive, komenti i fjalëve. Është i rëndësishëm sikurse komenti i fjalive ngase këto fjalë Allah i ka përdor qëllimisht. Dhe japin me të vërtet kuptime të mëdha. Shikoni në surën Kahf është përdor për ngjarjen e zbritjes. Elhamdulillah. Ndërsa në Furkan është përdor për njëjtën ngjarje por tebarake. Kjo llojllojshmëri, a ka ndonjë aludim? Allahu alem, Allahu përdor çka don. Por Allahu ka dhënë mundësi robëve të tij me meditu dhe me lidh gjërat mbi bazën asaj që Allah i ka mësuar ata. Prandaj në surën El-Kahf Gjen rrugën e drejtë, nuk lajthit, nuk ka shtrembërime, hamdulillah Allah për këtë libër, begati, ndërsa në surën furkan, e ka përdor fjalën tebaraka, sikur në surën mulk, tebaraka ledhi bijedihil mulk, çka a tebaraka, Tebareke është pej bereke. Nënkupton hajr të madh. Nënkupton mirësi të madhe. Të pafundshme. Kur diçka në vazhdimësi, në vazhdimësi, sjell mirësi. Vazhdimësi sjell dobi. Në vazhdimësi sjell, domethënë, e, e, e mirëqenje. Në vazhdimësi, pa ndalë është burim i pashtershëm i mirësive dhe begative, i thojnë bereke. Ndërsa gjuhësisht, kur kjo të lidhet me një pastaj, sikurse këta, tebareke, i bie se ai që do të flasë për ta është me të vërtet burimi i të gjitha mirësive, begative, dobive, e kështu me radhë. Hajrate të shumta të pafundta të ndryshme vijnë pej këtij që do të flasim për ta a kupton. E është përdor te surja Furkan, për dallim nga surja El Kef. Domethënë, te Kefi, elhamdulillah, ama te Furkan, po flet për Furkan, jo për ngjarjen, si ngjarje, sikurse në Kef, po për, përmbajtjen, a kupton. Se Furkan çka është? Ai që e dallon të mirën nga e keqja, ai që bën dallimin, Furkan, a kupton. E Allahu xhelle ue ala thot kemi sjell mjaftueshëm ball argumente e mirësi që ta dalloni të mirën prej të keqes. Të vërtetën nga e pavërteta. Domthon realisht nuk ka arsye askush që të mbetet i paorientuar, i paudhëzuar. Furkan apo. Edhe këtu tebarekel-ledhi bi jedihil mulk. Mirë, tash fillimi është kështu, sikur sa të subhana, alhamdulillah, tebareke e suren Mulk. Çka po na rrëfen Allahu azze ue xhel? Edhe pse çfarë lidhje ka ky rrëfim me hyrjen tebareke? Allahu xhelle ue ala thot bi jedihil mulk. Në dorën e tij është i tërë pushteti. Surja Mulk, surja e mbretnis, surja e pushtetit të tërë. Domthon, Allahu xhelle ue ala po na rrëfen, po na tregon, na argumenton, se atij i takon i tërë pushteti. Krejt mbretnia është e tija. Mirë, Natyra e këtij pushteti, natyra e, e raportit të mbretit me banorët e mbretnisë, çfarë natyre kanë raportet, komunikimi, mbi çfarë baze bëhet? Ngase kur dikush, ai krejt i ka n'dorë, vetvetiu kjo të bën pak, apo m'u friksu, apo. Të bën pak me kon ma i rezervuar karshi atij që i ka krejt n'dorë. Apo, domthon bohesh ma i kujdesshëm çka po flet, çka po bën, tash qysh me ali, po ka ndaj nal tash mira, ndaj nal tu, i ka krejt n'dorë, ku m'u anku. Apo, njeriu natyrshëm fillon me u friksu. Apo, Ndërsa Allahu po po thot tebareke. Ai që krejt në dorë t'tij është thon, gjithçka është në dorë t'tij, edhe krejt mirësitë prej tij apo. Pra natyra e komunikimit dhe e udhëheqjes është mbi bazën e begatis, jo mbi bazën e privimit apo. Esenca është me ju dhon, jo me ju nal. Mos keni frikë apo. Kjo është esenca. Ai ju jep. Ai ju jep. Prandaj, ju banorët e kësaj mbretnie, ndihuni të sigurt se ai që gjithçka është në dorën e tij, është ai që krejt mirësitë prej tij janë dhe do të vazhdon me i dhon ai, tebareke. Ngase mirësitë janë në dorë të tij dhe pushteti është në dorën e tij. Kur të dy janë bashk, nuk ka kush, domethënë, ndërhyn. Nuk ka kush ndërhyn. Për shambull, në dunja vëllezër, a ka mundësi që dikush me pas pushtetin e dikush pasurinë? Ka mundësi. Ka njeri mund një kryetar i shtetit, por bizneset e bojkotojnë, apo. Për shambull, edhe s'mundet me ecë, s'ka investime, i, i, i, i bëjnë kriza, a ka mundësi? Ka mundësi, ai pushtet ka, ama s'e ka pasurinë n'dorë, apo. Ndërsa Allahu po thotë, edhe pasuria, edhe pushteti janë n'dorë të Allahut xhele xhelaluhu. Dhe kjo është surja e sigurisë. Prandaj surja me emrin të pushtetit në fillim të jep siguri apo. Dhe nuk ka diçka ma me rëndësi për banorët e një shteti se sa siguria apo. Allahu xhele xhelaluhu na bën që të jemi të sigurt, ama të sigurt në raport me njohjen ndaj Allahut xhele ve ala. Dhe e dyta vëllezër që ka të bëjë me suren mulk në kuptimin e pushtetit, Allahu xhele ve ala në këtë sure flet për veten e tij, apo. Flet Allahu për veten e tij, argumentet, pra u ka kriju, furnizon, i ka këto n'dorë, gjitha këto fërë, A e dini cili është emni që më së shumti përsëritet në suren El-Mulk, emni i Allahut, Ar-Rahman. Fillon me Tebareke, pastaj me Ar-Rahman. Domethënë, të siguron, edhe në kuptim të dhënies, edhe në kuptim të pushtetit, por edhe në kuptim të trajtimit. Pra ajo është siguri e madhe. Edhe njerëzit kur janë të sigurt në një vend, në jetën e tyre, në nderin e tyre dhe në pasurinë e tyre, çka është mirëqenia, apo? Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në haxhin e lamtumirës, çka ka thënë? "Dijeni se gjaku juaj, jeta, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta, e keni obligim me i ruajt, ngase ndryshe nuk qëndron." Prandaj Allahu xhele xhelaluhu prapë thashë, kur i ka kur i ka përmend i ka numëruar begatitë ndaj kurejshëve çfarë ka thonë? Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ai cili u ka siguruar ushqimin, untë s'mbeteni kurrë, por edhe i ka siguruar nga gjitha format e frikës. Ju s'keni frikë, se Allahu xhele ve ala i ka frikësuar të tjerët me rastin e elefantit. Kur ka ardhë elefanti me rrëzu Qaben, çka ka ndodhë? E ka shkatërru Allahu ushtrinë e elefantit. Dhe kjo ka kriju një siguri marramendëse për kurejshët e Mekës, kurkush s'ka guxu me i sulmu, ngase janë konsideru të mbrojtur nga Zoti për shkak të shpisë së Zotit. Allahu po thotë, kjo shpi ju ka sjellë siguri. E siguria është me rëndësi shumë. Siguria është me rëndësi shumë. Siguria në çdo aspekt. Prandaj Allahu flet për pushtetin dhe në fillim të kësaj sure realisht flet për sigurinë. Që është tebareke, mirësia vjen pi tij, begatia vjen pi tij edhe. Dhe në anën tjetër, ka mundësi që e, e, kjo mirësi, ka mundësi të nderuar vëllezër, domethënë, e, e, e, kjo siguri, njerëzit me i llastu, aftëm. Ke pa mirësitë e shumta njerëzit i çojnë peshë. Dinë pastaj njerëzit vetvetiu me e prish sigurinë për shkak të rebelimit dhe për shkak të, domethënë, em, mendjemadhësisë e shumë tjera për. Andaj përfundon ajeti i parë, fillon me siguri, me qetësi, me mirësi po thotë, tebarekel-ledhi bijedihil mulk, va hua ala kulli shejin kadir, Por mos tentoni me ia prish rahatinë. Mos tentoni me u rebelu, ngase ai gjithçka ka në dorë të vet. Është Allahu i plotfuqishëm për gjithçka. Prandaj nuk ka fillu ajeti i parë, për shembull, nuk ka mbaru ajeti i parë me wa huwa ar-rahmanur rahim. Jo s'ka mbaruar. Po ka mbaruar, po mbaru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çdo kush që tenton, çdo kush që tenton me përmbys këtë pushtet të Allahut azza wa xhal, me e kontestu Ta dinë se Allahu xhalla wa ala është i plotfuqishëm. Nëse ua lejon, e lejon për urtësi të caktuara, por jo me mendu dikush se mbaroi ndikimi i Allahut e pushteti i Allahut në tokë. Absolutisht atë. Kur këtë e kuptojmë të nderuar vëllezër, tebarekel-ledhi, në më këto mirësi, këto begati, këtë pushtet, të jetuar në ndjenjën e kësaj sigurie, Allahu xhalla xhelalu pastaj vazhdon me ajetin e dytë thotë alladhi khalaqal mauta wal hayata. Tash kalon në trajtim tjetër. E para po e tregon thashë ë ë ë ë gjendjen e përgjithshme të jetuarit në këtë pushtet. Me Allahun jetohet mirë, me Allahun jetohet këndshëm, me Allahun jetohet sigurt, me Allahun jetohet me të vërtetë të lumtur. Mirëpo, ardhja në këtë pushtet, ardhja në këtë mbretni dua të them, ardhja në këtë, në këtë, në këtë jetë këtu, realisht, është për qëllim të caktuar. Edhe pse ka mirësi të shumta, e ka begati të shumta, mos mendoni se kjo është qëllimi. Apo, por qëllimi i ardhjes dhe i shfrytëzimit të begative është dikun tjetër. Ajo është elledhi khalekal meute wal hajate li jebluekum ejjukum ahsenu amela. Prandaj, Ne e pamë natyrën e komunikimit dhe gjendja e përgjithshme. Mirë, cili është rregulli i jetës në këtë mbretni? Rregulli i jetës është li jebluvekum, që të sprovon, a kupton. Qikjo rregulli vlen për të gjithë banorët e kësaj mbretnie këtu mrena, a kupton. Para kësaj, Allahu thotë, el-ledhi khalakal maute wal hajate. Është ai që ka krijuar vdekjen, el-ledhi khalakal maute wal hajate. Është ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën. Pse ma s'pari vdekja është përmend tani jeta? Si proces në këtë jetë, është jeta ma s'pari, pastaj vdekja, si proces, a kupton. Pse në ajet është përmend vdekja? A thu vallë, njerëzit që jetojnë në këtë dunja, duhet të jenë të kapluar gjithmonë nga ndjenja e vdekjes apo ka arsye tjera? Ja, e para është në vëllazër, dijetarët ka komente të shumta për këtë çështje. E para është se realisht, realisht njeriut i ka parapri vdekja, në kuptim të mos ekzistencës, nuk ke qenë pastaj je, a kupton. Nuk ke qenë pastaj ke ardhur, e para. E dyta, për të na treguar se për juve në tokë që jeni, për banorët, po, Vdekja është më e rëndësishme. Kuptoni drejt këtë. Vdekja është më e rëndësishme sesa jeta këtu, a kupton. Po flasim për territorin e dunjos. Apo dunjos. Jeta dhe vdekja. Për juve vdekja është më e rëndësishme sesa jeta. Pse? Ngase vdekja jau rregullon jetën brenda saj, por edhe jau lehtëson udhëtimin përtej saj, a kupton. Prandaj vdekja është e rëndësishme. Jo që njeri e dëshiron si si akt. Jo me e dëshiru si si si proces, jo. Por me me e kuptu si fenomen, me e kuptu si krijesë e Allahut azza wa jalla shumë e rëndësishme, a kupton. Fillimisht, kur përmendet vdekja, atëherë jep me kuptu se, domethënë, me gjithë mirësitë, e begatitë, e lehtësimet, e krejt çka ka në dunja, realisht, nuk paskemi ardh për to. Se me pas ardh për to, nuk ish me pas fund. A kemi ardh për diçka? Domethënë, rregulli i të jetuarit këtu është, ta kuptosh qëllimin e ardhjes, a kupton. Pse ke ardhur? Me kuptu qëllimin e ardhjes apo. Dhe e dyta ta kuptosh se realizimi i këtij qëllimi e ka një fund apo. Nëse e kupton qëllimin e ardhjes dhe ndihmosh me vdekje për ta kuptuar, jeta bëhet e këndshme. Pse bëhet e këndshme? Ngase të nderuar vëllezër, fillimisht kjo jetë nuk është pa mangësi, nuk është pa të meta, nuk është pa sprova. Ka në të gjithçka. Kur njeriu kupton që i ka fund, të përfundojnë gjithë apo. Pastaj mos të flasim për ato pjesë të zilisë, e armiqësisë, e lakmisë, e shumë tjerave që vdekja e trajton shumë mirë apo. Pastaj gjithashtu të nderuar vëllezër, arroganca e njeriut, mendjemadhësia e njeriut, vetëpëlqimi i njeriut, realisht nuk mund të menaxhohet ndryshe, përveçse me vdekje. Vdekja i mposht të gjitha. Të gjithë tiranët e arrogantët, e këta njerëzit që realisht në dunja janë sjellë, keq, kanë keqpërdorur pushtetin që Allahu ua ka dhënë, kanë keqpërdorur begatitë që Allahu ua ka dhënë, vdekja i ka gjunjëzuar. Ku janë? Kanë përfunduar. Prandaj vdekja është me të vërtetë edhe sqarues i qëllimit, por është edhe përmirësues i orientimit dhe është rregullues i formimit të njeriut vdekja. Dhe Allahu e ka përmend ma së pari, apo. Ndërsa, në kuptim të rëndësisë, jeta është më e rëndësishme sesa vdekja, apo. Jeta. Ngase të nderuar vëllezër. Jeta, jeta e njeriut. Sa herë ndodh? Edhe vdekja sa herë ndodh? Vdekja është një herë. A ka më shumë vdekje? Një herë është. Jeta është jeta e kësaj dunjaje, jeta në berzeh, jeta në ahiret. A ka vdekje këtu, vdekje në berzeh, vdekje në ahiret? E s'ka. Vdekja është një herë, kjo këtu është. Bile ditën e gjykimit, kur ndahen vendet e njerëzve, domethënë, Allahu e sjell Banorët e xhehenemit thotë khuludun wala maut. Edhe për juve përjetësi e s'ka vdekje. S'ka vdekje më, s'un e shijon se e kena pre. Prandaj po sheh esenca dhe qëllimi është jeta, ndërsa vdekja është në shërbim të jetës, thotë. Kështu që është edhe për vdekjen. Jo me kuptu vdekjen, apo, si bazike, dhe me insistu me dek, jo, ngase s'osht kjo esenca? Esenca është jeta, por meqë kjo jetë në dunjo, mund të lkundet, mund të harron njeriu, habitet, nga mirësitë e shumta, vdekja është për t'ia rregulluar tash orientimin, edhe për t'ia mundësuar realizimin e qëllimit tonë Vdekja është për të jetu ma mirë, apo. Ngase nëse besimtari mbrena këtij, po them kushtimisht shteti, këtij pushteti, jeton sipas udhëzimeve të mbretit, ajo që është mas vdekjes për të është shumë ma e mirë, pakrahasimisht ma e mirë sa ajo që ka jetu këtu apo. E çka e pengon pra prej asaj jete atje, veç Vdekja. E vdekja është bartje nga një e mirë në diçka shumë ma të mirë, kur ti e përdor vdekjen qysh duhet në rregullimin e jetës, apo. Ama kur njeriu, të nderuar vëllezër, ka dasht këtu me ndërtu, ndërsa atje me rrënu, vdekja bëhet e tmerrshme, apo. Sikurse ka ardhë ai njeriu te Ibrahim en-Nehai, edhe e ka bo do pytje, i ka thonë, thonë, pse na nuk jem në gjendje qysh kanë qenë të parët, sahabët, ata, na jem, pse e kem gjendjen kështu, ankesa. I ka thonë, një prej përgjigjeve që ka thonë Ibrahim Nehai, i ka thonë, Rahimullah, ngase Domethënë s'e doni dekën, pra se nuk e doni dekën. Për shkak se e keni ndërtu këto këto, e keni vështirë me kalu nga, ndërti, nga ndërtimi në rrënim. Normal është e punë, normal. Njeri për shembull tash, e, kur jeton shpi të mirë, të rahatshme, është dhe klima, e ka punë të mirë, e gjitha mirë apo. Për, për shembull, Sa e ka vështirë me kalu për shembull refugjat me u bo. Se e urren Allah, e urren. E refugjat nuk është nuk është nuk është nuk, refugjat nuk është domethënë i i i i kërcnu me dek, ai ka pështu larg. Edhe jeton. Ama Ku jeton? Në tendë. S'ka as kushte ma minimale për të jetuar aty. Apo. Prandaj ajo që e bën refugjatin me e urrejt këtë status është mënyra qysh po jeton. Se një refugjat që ik pej vendit vet që ka rrnu në tendë, e tani shkon në një vend diku në perëndim, e rrnon mirë, ai s'të më kërkon vendin e vet, apo. Për shkak se standardi është plotësuar dhe është rregulluar. Dhe Allahu xhelle ue ala thotë që jeta që domethënë në esencë duhet me kërku është shumë më e gjanë, shumë më e madhe, shumë më gjithëpërfshirëse se sa që të kufizohet mbrenda kësaj dunjaje. Është e ngushtë kjo shumë apo. Prandaj e ka përmend vdekjen para jetës, për të na rregullu jetën, ndërsa e ka përmbyll me jetën për të treguar se fundi është të jetuarit, jo fundi vdekja. E dyta është jeta, ngase kjo është esenca dhe kjo është e vazhdueshme. Me pas qenë, për shembull, përmendja e vdekjes e dyta, kish me pas mundësi me e kuptu dikush si, përmbyllje të këtij ciklit. Krijohesh, jeton, vdes, mbyll, jo. Ka ardhur vdekja, pastaj ka ardhur jeta. Për të treguar se ke ardhur, Allahu të ka krijuar për me jetu. Vdekja është veç për ta bërë një jetë më të mirë dhe për ta rregulluar këtë që e ke këtu. Kurgjë më tepër apo? Nuk është fundi apo. Dhe krejt kjo li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jeta dhe vdekja, të gjitha këto, edhe begatit, të gjitha këto, realisht, për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Kush prej jush do të veprojë më mirë. Prandaj të nderuar vëllezër, shikoni Allahu tebareke ue teala, e përmend jetën e vdekjen. Dhe para kësaj përmend se gjithçka është në dorën e tij. Pastaj përmend se ai është dhuruesi i begative, ndër to begati është jeta. Krejt janë këto fakte të pamohueshme, apo krejt këto që na i pranojmë. Allahu është krijuesi, gjithçka është në dorën e Allahut, ai është dhuruesi i begative, ai është dhuruesi i jetës, ai është dhuruesi i kësaj. Deri këtu krejt jemi ok. Edhe jemi në rregull kur themi se Allahu e ka në dorë jetën e vdekjen. Deri këtu jemi në rregull. Ku fillon m'u çrregullu sistemi? Ku testohen, ku testohen ë ë ë besimet tona, bindjet tona, ku testohen? Te çka tjetër. Andaj të nderuar vëllezër Një ndërhyrje këtu lidhje me fillimin që përmena, se është me rëndësi kjo pjesë me e shtu këtu. Kjo surë el-Mulk, i ka 30 ajete, po. Por minimum i ka 10-12 pyetje madhore. Allahu pyt edhe përgjigjet. Gjitha këto pyetje, realisht, trajtojnë tematika të besimit. Apo. Leximi i saj çdo natë te disa dijetarë është për disa arsye normal. Një nga këto arsye kanë thonë është që njeriu çdo natë para se me ra me flejt ta bën një rikonfirmim të akidës së tij, të besimit të tij. Ditën e ke, domethënë, kalu, ke pas aty teste të ndryshme, a kupton. Natën e bën një lloj vetëllogaritje. Kur të pyet Allahu, kush e ka n'dorë rrizkun? Surja Mulk të përgjigjet, a kupton. Ti po e konfirmon lexim, a ka qenë qashtu dita, a kupton, pa Allahu kom po, a në nesër pra, kur çohesh, Vazhdo ndryshe. Një rikonfirmim i akides, një rikonfirmim i besimit, e që kemi nevojë shpeshherë, a kupton. Jo veç n'kuptim të trajtimit tematik, me shpjegu akide vazhdimisht, po jo me e testu akiden tonë, n'jetën e përditshme. Kjo me rëndësi është, a kupton. A e kom kuptu drejt a jo, a kupton. A e kom kuptu mirë. Unë i kom mësu derset e akides e të besimit kom mësu se qështu i kom mësu emnat e Allahut qështu ok, kur po testoj qët bindjen time n'jetën teme qysh po më del qeky test natë për natë ti me suren Mulk bën rikonfirmim a n'rregull a po A është akidja jeme praktike në përputhje me akiden time teorike? Akidja teorike është surja Mulk, ndërsa akidja praktike është jeta jote. Ballafaqoji. Prandaj unë thashë, Allahu xhelle ve ala po na mëson, edhe na jemi të bindun, se ai është tebareke, krejt është n'dorën e tij, ai është ala kulli shejin kadir, ai është krijuesi i jetës e vdekjes, ai është dhuruesi i begative. Deri këtu në rregull. Li jebluekum ejukum ahsenu amela, që t'ju sprovon, t'ju provon juve, kush vepron ma mirë, këtu qysh po sillni, po këtu ku është akidja pra. A po garoni n'punë të mira, e keni, e keni, domethënë, qëllim ditor, planifikimet e juaja ditore, javore dhe mujore, a ndërlidhen me qëtë fakt, me qëtë qëllim, Krejt çka bën ti n'jetën tonde, edhe mësimet, edhe puna jote, edhe fitimet, edhe angazhimet, a është në shërbim të qëtij provimi? A është? Që kjo me rëndësi është, që kjo është, kjo është jeta? A i shërben qësaj? A po bohesh me vepru mirë, edhe në kuptim të sasisë, edhe në kuptim të cilësisë? A po ndryshon diçka? Apo fatkeqësisht e kundërta? Qeka li jebluekum ejjukum ahsenu amela. Qeka nuk ka as kush po bon ma shumë, as kush fiton ma shumë, as kush po din ma shumë, por gjitha këto janë sebepe të rëndësishme, të domosdoshme, ama epilogu përfundimtar i të gjitha arritjeve tuaja është ahsenu amela. Kush po e bon ma së miri, kush po e bon ma së miri, qeta po do? E këtu vëllezër, këtu pastaj, këtu pastaj certifikohen bindjet tona te qekjo, te qekjo pjesë. Këtu pastaj verifikohet akideja jonë, a po. Qetu. Kah se ti thush Allahu xhel-le xhelaluhu e ka jetën n'dorë. Po pastaj këtë jetë që ai e ka në dorë, nuk e jeton qysh e ka ai dëshirë, qysh e ka kërku. Kjo akide pastaj është shumë minimale, a po. Li jebluekum ejjukum ahsenu amela. Ai që e ka në dorë të tërën, po na mëson se jeta është garë, po është garë. Ama shumë nga ju që e keni jetën në dispozicion, e keni keqkuptu garën, a po. Për qata s'jeni rahat, a po. Momentin kur garoni kush don kush din ma shumë e kush ka ma shumë e kush njeh ma shumë e kush ndikon ma shumë e kush ka autoritet ma shumë e pushtet ma shumë. Momentin kur garoni kështu s'ka siguri. Ju e keni bjerr sigurinë, a po. Momentin kur garoni për punë të mira, Kush ma shumë namaz, kush ma shumë agjrim, kush ma shumë sadaka, kush ma shumë dije t'fesë, lexim të kuranit, punë t'mira, garoni. Ky garim nuk është për qëllime t'ksaj bote, po për, përtej saj, atëherë garimi realisht prodhon dashuri dhe respekt, e dashuria dhe respekti garantojnë siguri, a po. Ndërsa garimi mrena kupës së dunjas nuk sjell dashni, jo, sjell urrejtje. Prandaj barteni finishin e garave tuaja përtej dunjas. Atje qitne. Ju këtu, mos garoni për këtu. Se gara nuk është 100 metra. Është 10000 metra. Po na për shembull vëllezër, domethonë shembull, Garat janë në 1000 metra. 1000 metra gara. Atje është vendos finishi. Dikush i thot ekipit vet o kqyre. Mas 100 metrave, sa i 100 metrat e parë di me nga shumë, a po. Tani lodhet, e lën këtë konkretëm. Thot 100 metra e para, jo, s'është finishi aty. Unë si t'kaloj aty, po, e shpalli, e shpalli fitorën. A i kalon njëqind metrat e para, e shpalli fitorën. A i jepin medalen, a e pranon, domethënë, komisioni organizativ se është fitore, jo, jo, njëqind metra s'u kon me nga, nuk o, një mijë me nga. Prandaj ata që i shpallin fitoret para kohës, Dështojnë apo? Ata që e mbyllin procesin, para se mu përmbyllë, realisht dështojnë apo? Realisht dështojnë apo? Prandaj vëllezër, njeriu shpeshherë i ngut do gjëra, i merr para kohe, apo, i merr para kohe. Disa nuk janë për i marrë, që është Krijuesi, ai që ka pushtet në dorë, thotë këtu s'i merr, i merr më andej. Kaq, kurgjë ma tepër, apo. Edhe ne, kur t'i përmbahemi fesë, largohemi nga disa gjëra të caktuara. I bëjmë disa punë të caktuara. Nuk është që na jemi jashtëtokësorë. Edhe s'na bëjnë përshtypje, për shembull do punë të caktuara edhe s'i kemi problem do punë të caktuara. Ja, veç, veç një dallim e kemi, se finishi jonë është përtej finishit të atyre. E na presim atje me kalu, që prej atij që e ka bo garën me na dhënë shpërblimin. Shumë e qartë apo? Dikush do me ngut përpara apo? Një garë që është 1000 metra do me hup 50 metra. Ti një shpërblim e merr prej dikuna. Po aty ekipi tonë, ata t'rrehin shuplaka, ke fitu, ke fitu tepër. Ti aty n'listë nuk del që i pari apo? Se s'ta ngjesin hallkën. Po s'ki fitu kurgjë ti, veç e ke, e ke, e ke rrejt vetveten, e ke mashtru vetveten. Po njerëz të bojnë, I bojnë do punë me zor, apo njerëz i aplauzojnë, e i dojnë, e i përcjellin, ata mendojnë se mirë e kanë tu bo këtë punë që njerëz po m'kqyrin. Po ata ata ata njerëz i ke mashtru ti. Ama ata që e dinë ku përfundon gara, ata nuk t'njohin që je i suksesshëm apo. Se ata e dinë ku përfundon gara. Li jebluvekum ejjukum ahsanu amala. Dhe shikoni vëllezër, sa bukur ka përfundu ky ajet, apo jo. Prandaj, para se të përfundojmë qe edhe një, një, një shtojcë, jeta jonë duhet të jetë e organizuar mbi bazën e suksesin këtë përvim, apëton. Ko është është më dhe për mirë, që kjo është ketë, apëton. Suksesi që të matë, apo jo. Çdo sukses i cili nuk ndërtohet në Ahsanu amela Kush është ma bamirës Kush bën ma shumë punë t'mira Çdo sukses i cili nuk ndërtohet në qëtë ajet Nuk ka sukses Nuk ka sukses Nuk mundet me konë Ngase ai që e ka vendos shpërblimin madhor atje E ka vendos, thash, finishin dikun tjetër atë Njerëz që e shpallin suksesin e fitoren e tyre, si t'i bojnë do pare, a bor, po s'u kry kurgjë, ki me bo okej tash, hajde, qa me to, qa, qa me bo me to, për. A e shpall fitoren si t'i bojnë do, po mos e shpall se t'heret është, për. Te kje, te kje në eliminime, hala je, për. Paka që s'ke bërë. Ata dhe në finale, ka se dikush, si të ban një autoritet, e shpall fitoren, i suksesshëm. Jo, tash shihmë çka po ban, jo, tash po shohim çka po ban, nuk është fundi i suksesit karrika që ke marrë, larg asaj. Tash pikë tuj t'e, tuj të shihmë, e tash çka po ban atë. E kjo tash sprovë, arë dhe jebë një me kumë. Prandaj edhe besimtari, kur e shpall fitoren, a? Kur e shpall fitoren? ditën e vdekës apo. Prandaj deka nuk është e keqe. Dita është vdekja është dita e shpalljes fitores apo. Sigur ai sahabiu që realisht ka vdek me disa shtiza, edhe kur ka pa betejë për me përhap fenë e Zotit me me me me Do do me me rujt, me e rujt trashëgiminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me rujt njerëzit, me mbrojt njerëzit nga tiranët keqbërësit, nga zullumqarët, kanë dalë sahabët me mbrojt njerëzit. Nga bratmit që jau kanë thith gjakun njerëzve apo, me jau kthy drejtësinë, qata kanë dalë sahabët ato, nga Medine. Edhe në këto beteja, shumë nga sahabët kanë vdekë ato. E njëri prej tyne duke vdek, kur e ka pa që, po e sheh që po vdes, mori fund, tha, fuztu ua rabbil kabe. Tha, pasha Zotin e Qabës, ja dola. Në atë kuptim që e ka shpall fitoren, e ka shpall fitoren, pse? Se e ka pa. Prandaj edhe, Allahu xhel-le xhelaluhu, në momentet e vdekjes të nderuar vëllezër, besimtari e shpall fitoren e tij apo fitova apo. Para kësaj herët është, finishi s'u kry, kur ka dalë. Prandaj vëllezër, ky ajet është me të vërtetë, përcaktues i fitoreve, përcaktues i suksesit, i arritjeve, ejukum ahsenu amela. Dhe, në përfundim Allah thot, wa huwal azizul gafur. Shikoni këtë, subhanallah, përfundim të mrekullushëm. Emni Allahut El Aziz është kombinu me emnin El Gafur. El Aziz çka është? I gjithëpushtetshëm. Izze, krenar, s'ka mbi të asgjë, nuk e mposht asgjë, e ai mposht të gjithë. Aziz? Edhe El Gafura që fal. E çka tash zakonisht është Rahman, Rahim, Gafur, Gafur Rahim, është kombinimi i, i mëshirës me faljen. Këtu është kombinimi i faljes me fuqinë, me pushtetin, pse? Ngase e para El Aziz, ata që shpallin fitore të parakohshme, ja u anulojmë na, se të fortë jena, a kupton. Badihava keni medaljet, ja u zhvlerësojmë ato medalje, a kupton. Allahu ekber. Ke pa ti kur është i fortë, e shpall fitoren, sun i thu s'ke fitu, ke fitu, se i fortë është. Apo? Ke pa ti kur është, fitojnë me zor, fitojnë. A qe, hajt thuj s'ke fitu? S'guxon me i thonë. E po në dunja qashtu. Allahu El Aziz, të gjitha fitoret e shpallura para kohë, para finishit, janë të anuluara. El Aziz i anulon ato. Hajt shpalle fitoren para Allahut azze ve xhel. A ju, të tjerë që keni ngajt deri në finish, Keni kon të lodh ka pak. Keni nal ka pak. E keni pas të meta ka pak. El Gafur, jau fal Allahu azze ve xhel. Pse? Veç pse keni ngajt deri n'fund. Jau fal krejt të metat. Edhe keni kon të lodh. Sa ma shpejt me ngajt. Keni kon të lodh, keni kon, tana i keni pas. Jau fal Allahu azze ve xhel. Veç pse e keni respektu finishin deri n'fund keni shku. El Aziz për këta, El Gafur për për ta. Po edhe për këta dytë është Allahu xhele xhelaluhu el aziz i gjithëfuqishëm. Jo në kuptim të, jo në kuptim të ë ë ë ë kërcënimit, por në kuptim të inkurajimit se qat shpërblim që Allahu e jap. Fitoren që ka me u shpall Allahu azze ve xhel, s'ka fuqi që anulon, a kupton. S'ka, a kupton. S'ka komision që ka mundësi me anulu fitoren e juve. E pamundshme atë. Këtu t'i anulojnë fitoret, fiton, po tani komisioni n'tavolinë të hupin apo. Allah thot, El Aziz, kur thot Allah ke fitu, qat ditë, melekët kur ta marrin shpirtin, thot ke fitu, s'ka fuqi që ka mundësi me anulu këtë vendim, apo. ke fitu apo. E pastaj vazhdon Allahu xhele ve ala, vëllezër dhe motra që të na fol për dy aspekte. Dhe. Edhe aspektin e cilësisë që jeta duhet ndërtohet mbi këto vepra të mira, por edhe kuptimin e fuqisë dhe pushtetit, apo. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sikurse Allah thot në vazhdim të ajeteve, ë Fillimisht Allahu xhallahu ala po thot: "Li yabluwakum ayyukum ahsanu amala." Që Allahu t'ju sprovon juve cili jeni më vepërmirë. Po na edukon në frymën e cilësisë. Po na edukon në frymën e elegancës që të bëjna punë mirë si duhet. Apo pastaj Allahu po e sjell modelin e cilësisë. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ai që ka krijuar shtatë qiej një mbi një. Shiko çka Allah ka falë atë. Shiko sa e përkryer është. Shiko sa e bukur është. Shiko sa cilësore është, apo që të merrni shembull nga krijimtaria e Allahut për punët e juaja për Allahun azze ve xhel. Sikurse tha Allahu xhallahu në surën Tur. Të gjitha notojnë në orbitën që jau ka caktu Allahu Azza Jall. O rebela të tokës, merrni shembull nga qielli, si e dëgjon Allahu si përulet, kqyrne diellin, kqyrne hanën, shika sa bukur ec. Asnjëherë nuk e ju rebela të tokës, ku po dani atë? Edhe këtu. Allahu ka kriju qiejt e tokën. Shika çfarë bukurie. Dil n'natyrë tash apo, çfarë bukurie. Ngjyra, ngjyra e barit që pron bukuri. Po me kon ngjyrë tjetër apo. A kishte më a kishte më pushu syt ta? Vetë shkën start apo. Pastaj shikoje këtë qiell të bukur tanësi yjet nalt e shumë tjera apo. Çfarë organizimi? E çfarë e çfarë lëvizje? E çfarë e çfarë gjitha apo? Po ti, qysh e, e ti qysh e ki veprën tone, apo? Merr mësim nga, kur del në natyrë, ose kur e sheh veten tone, çka të sheh nga ajo që Allah ka krijuar, nga përsosmëria dhe nga cilësia e kësaj krijimtarie, merr shembull për veten tone, apo? si duhet me kon besimtari, me bo punën sa ma s'miri, me kry qysh duhet, apo? Ngase Allah po të jep shembull nga ajo që ai ka kriju, sa bukur e ka kriju dhe sa mirë e ka kriju. Pastaj thot Allah azza wa jall: "Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut." Ti në atë që ka kryuar Ar-Rahman i gjithë mëshirë shme ata. Po këtu është dashtë me thonë, El Khalik, apo. Ajo që ka kriju krijuesi, a kështu Ato që ka krijuar krijuesi. Nuk gjen ti tefawut, nuk gjen ti debalans, nuk gjen ti dallime. Nuk gjen ti domethënë diçka që ke pa për shembull në tok, kështu tani teta kështu në altar. Për për bukurinë e dallimit i ka apo. Prap Allahu po na inkurajon. Kjo krijimtari që Allah e ka kriju, ta nxjerr, me kaq kujdes, me kaq precizitet, me kaq cilësi e gjitha, ish dasht që mos me met një njeri që s'beson Zotin mbi fytyrë tokës sate. Gjitha këto argumente me i shpërfil, e me u tregu i verbër, e me injoru, Çka nënkupton kjo? Ndërhyrje të menjëhershme, ndërmarrje të masave të menjëhershme ndaj këtij rebeli, i cili i injoron argumentet e Allahut tebareke ve teala. Por Allah thot fi khalkir rahman. Këtë e përdor fjalën Errahman, i Gjithëmëshirshmi atë. Dunja nga rahmeti i tij, ju sjell argumente bindëse. dhe ju talleni me to, ai prap nga qato argumente ju jep me ngrën bukë. Këto vesh e bën nga mëshira e tij. Jo pse meriton atë. Se Allahu azza jall të nxjerr tokën. Tokën e thot kur të lëshon shiun e ngjallët. A e ka për argument për buk a për ringjallje? Për çka ka për argument? Për ringjallje, vëlla. E njeri ia merr bukën që qet tokës thot, e e han, e thot s'kena m'u ngjall. A po kupton? Kjo është injorim total. Kjo është injorim total. Edhe prap kur thahet toka, Allah ja çon prap shiun, prap ai qat grunë e përdor, e han bukën prap me hangër. Rahman. I gjithëmshirshmi. Se t'ish përdor fjala këtu tjetër në emrin e Allahut El Khalik Al Jabbar, s'e kishe hangër kurrë më. Ja. Por e ka pru Errahman, me rahmet Allahut Azza Jall, edhe mohusi. A po gjitha këto mirësi i ka nga Allahu Jalla Jalaluhu, gjitha këto mirësi i ka nga Allahu Te Bareke ve teala. E prap thot Pse Zoti s'e nal sherrin në tokë, a kupton? Pse ka sherr në tokë? Atëherë masi s'kam përgjigje, unë e mohoj Zotin, a kupton. Paramenoni. Ata që luftojnë, ata që kërkojnë të vërtetën e gjojnë po. E gjejnë po. E Allahu xhallahu po i thot nga mirësia ndaj juve, nga kujdesi për juve, që mos të zhgënjiheni, mos dëshpëroheni, mos lodheni, të të jeni të sigurt, të qetë, e rahat, me ndërgjegje të pushuar, jo të trazuar, Këto argumente që Allah i ka shpalos, përdorni për garën që ju duhet, forconi besimin e juaj e bindjet e juaja, shtoni imanin e juaj që të bëni punë të mira sa më tepër, e të ngritni cilësinë e veprave tuaja sa më tepër. E mos i përdorni për tjera sene se keni me u lodh e nuk keni me gjet. Ju dha mirësi shumë, argumente shumë, mirësi shumë. Prapë Allah po thot ve lekad zejjenes semae dunja bi mesabiha, e kena zbukuru e stolis qiellin e dunjas me yje, ndriçues. Që ata janë stolia e qiellit, janë për t'u udhëzuar ju, udhëzuar me yje, por dhe janë rruxhumen li shejatin, janë predha, predha që Allah me to i godet shejatinët, i largon shejtanët. Dhe për ta Allah ka përgatitur dënim të dhimbshëm. Duke aluduar me këtë, e kjo është përmbyllja, duke aluduar në atë se nuk është problemi as te qielli e as te toka, as te begatitë. Nuk është problemi. Problemi është se qeta shejtanë që Allah po jau largon me Kuran e me yje p'i gjun, p'i afroni e tani ata nga Allah po ju largojnë, te qetu është tollashi Qetu është tollashi. Qe ata shiko mas kësaj ka përmend Allahu shejtanët. Dhe po thot na jau largojmë, rruxhum, na i gjujmë ata. I gjujmë me ajete. E largohen, e i gjujmë me yje i mysëm. Pse p'i afroni? Pse p'i afroni? Ngase ata kur i afroni, ju, ju, ju largojnë nga Allahu tebareke ve teala Andaj kështu thotë Zoti i gjithësisë, kështu thotë ai që gjithçka është në dorën e tij. Dhe kush e kupton jetën kështu me këto kuptime dhe e kupton këtë betejë me shejtanin, patjetër se do të ketë përfundim të këndshëm. Por ata që nuk bojnë kështu, Por veprojnë ndryshe, në vend që të jenë në pajtim me argumentet që Allah i ka shpalos, dhe të jenë larg armikut, e bojnë të kundërtën. E për ta çfarë ka dhe çka ndodh me ta, vazhdojnë ajetet në vijim, inshallah, që Allah flet për ta në vijim të sures El Mulk, kaptinë. Allahu na mundësoftë që argumentet që Allahu i ka shpalos të ushqejmë zemrën e shpirtin tonë me to për të na forcuar besimin e shtuar bindjet tona për të na bërë më vepërmirë dhe që garat tona të jenë në fushën e bamirësisë e adhurimit duke synuar xhenetin e Allahut tebareke ve teala e që ky garim të jetë me të vërtetë shtim i dashurisë e i respektit Sikurse e gëzuan këtë shokët e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma s'shumti mes veti garuan Ebu Bekri dhe Omeri, po edhe ma s'shumti u deshtën mes vete ata. Prandaj këta janë shembulli jonë, se qysh një garë të ban me dashtë dikon ma shumë. E tjera gara që na bëjnë me urrejt e me pas zili, ka shembuj shumë, po ata nuk janë model dhe shembulli jonë.